goeiemiddag aan een en allemaal wat ingeskakel is, baie dankie ja. daarvoor, en uh, welkom hier by die uitsending. Ek geloof, jylle gaan vandag sy program geniet, as die hele paar oldies, en uh, wat memories sal terugbring, en dan ook sommer, soos ek sê, om jou in die naweek lijm in te lei, dat jy, uh, ja, Eh, die, recht, eh, die rechte benadering tot die naweek het. Nou, ons kop somme duidelik af met Kali Simon en sy doen vir ons met hy grootbond <laughs> voltanne. Uh, eh, op school het ons geleer in biologie dat die volwassen mens het 32 tanne, maar as hierdie Kali Simon vir jou Let the River Run sing, en sy maak hy mond so groot oop, is daar beslis meer as 32 tanden in die mond. Kom ons luister na haar, hier gaan hy. Coming on the water, coming through the fog, your sons and daughters. Wake the name vir die type belades wat sy doen. En uh, ja, ek sien, uh, Hanlie, baie welkom vanmiddag, jy is uh, eh, ingeskakel, ek hoop jy genie die program, Susan sê, hy het beerdkracht, so sy sal inskakel, so dra die beerdkracht voorbij is, en dan, uh, uh, Judy, ek sien, jy is daar by, wat noem jy die, uh, die uh, galerij van jou, die stereo, is dit, eh, uh, Picasso, Picasso Stereo daar in Pretoria. Uh, jy sit daar en jy luister saam. Jy moet ook geniet en nooi sommer jou customers om ook saam te luister. Right, ons stap aan met oh, Enjoy, ja, in Amerika. Uh, onmisbaar, altyd daar, uh, elke week kan ek staat maak. Joy is ook ingeskakel daarvan Cave Creek, Joy Swartley, eh, uh, Cave Creek in Arizona, wat in Amerika daar somewhere, ek ken nie, ek het nie goed in geografie gewees nie. <laughs> Nou, kom ons by Tab Hunter. Tab Hunter is uh, reeds in 1957 wat hy hierdie plaat vrygestel het en hy sing oor Young Love. Hoeveel van julle is nog gekuis met julle Young Loves van, van die begin af. Hier gaan ons. They say for every boy and girl there's just one love in this whole world and ah touch of your embrace tells me no one could take your place. Hey. lips will tell me that your love is real and I can feel that it's true. We will vow to one another there will never be another Diamante 1957 al en uh, ja, dit bring somme onmiddellik kreek in mind dan sien ek vir Motti en Drew school lovers gewees en hulle is nog steeds heavy aan die gang gewees en dit is nou al wat een paar 50 jaar of meer en dan uh, die ander paarkie wat ook in die school uh, al gekuis was, First Love is Louise uh, en, en, en uh, Louis van Tonner uh, ook nog steeds sterk aan die gang. Uh, like me, ja, yeah, first loves is uh, true loves, soos die ou daar sê. Oeps, nou gaan ons gauw oor en ons kyk na uh, splinter nie wie ene, hier in juni maand, die 28ste juni, het hierdie liekie die uh, rakke getref en uh, ek het om toevallig raak geluister op TV is een van die in-betweens, jy weet, wat hulle so tussen programme druk hulle moes altyd een liekie in en hierdie is een van hulle en die ou wat om sing is Steven Sanchez, maar het klink baie soos een liekie uit ons daar, al is hy dan so splinter niet, en ek het so van die ding gehou, ek het om gaan opsoek en ek het om Eh, vir ons program op die speelhuis gesit. Eh, hier kom Steven Sanchez en die liekie sy naam is Until I Found You. Lekker luister. Ja, ja, ja. Steven Sanchez met Until I Found You. Uh, dit is een voorspelling van my kant af, hier kom een groot treffer. Uh, ek hou baie van hom, en ek geloof baie van die ander mense ook. Nou, uh, ja, ek sien Joy sê, dit is so lekker om 10.000 mijl van hier af te kan sit, en in te kan skakel en lekker saam te kan luister. En dan nou ook is dit ek een reminder gekry dat buiten nou Louisa en, uh, en uh, eh, Motti, uh, eh, wat nou al van school daar af gekuis en getrouwd is, is daar uh, Bram Bester, jy en Judy is ook van school daar af ook al gekuis. So ja, wees jy net, uh, dit is True Love, First Love, Hou. En uh, dis dees daar eh, een uh, rekord as mense oor 15 jaar, joh, tot 20 jaar is uh, baie skaars. En uh, wel, ek self is nou al in my 48ste jaar. Ja, <laughs> gee ek my ouderdom weg of ek was baie jong getrood. Nou ja, uh, kom ons stap aan en ons beweeg oor. Ek sien daar is Susan nou daarom ingeskakel, haar load shedding is voorbij. Uh, eh, baie welkom by die program, ek hoop jylle geniet. Die volgende jene is ook een wat jylle hier langklaas gehoor het. Ek meen, ek het om langklaas gespeel en uh, ja, eh, ek uh, weet nie of jylle kan onthou van die Kingston Trio, sy Tom Dooley, die ou wat gehang het, uh, en uh, aan die einde van die dag het het nie gelijk asof het sy skuld was nie, dat hy sy girlfriend doodgemaak het of iets nie, ek weet nie.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 met her on the mountain. gewoonte daar die jare mos, ne? Uh, sommer net uh, verhoor die ou en uh, as jy denk hy skuldig gaan hang om, ek wonder hoeveel mense het onskuldig gaan hang, soos blijkbaar is, uh, wel Tom Dooley is een rechte persoon, sy rechte van was Doola, met een AH op die einde, en uh, ja, ek wonder, en hy, wel, amal het later aan uitgevind, die ou was onskuldig, maar uh, ja, ek geloof dit het al baie male gebeur, dat hy die blame gevat het vir die ander meisie, wat hy ook op verlief was.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 En uh, ja, Louisa Heinz Meyer daar van Kroonstad, baie welkom aan jou ook. En uh, dan die ander ene is Alida en Adrie daar van uh, Rustenburg. Julle moet ook lekker luister, al is dit dan op die potgooi achterna, maar ek weet julle uh, luister elke week. Heinz Kroonje, ek weet nie of jy vandag weer... Uh, uh, daar, wat is het, Zastron of so iets, iets wat moet een zet is, <laughs> zeerist, zeerist, uh, eh, of jylle weer uh, eh, uh, krachtonderbrekings het nie, uh, maar ja, jylle moet lekker luister, en ons kom nou by een van 1970 af, onthou ek al hierdie ene, dis toe hy aan my bekend gestel is, dier, uh, dier iemand, en uh, die likkie is dier uh, Tommy James and the Shondells, en die liekie wat hulle sing is, natuurlijk, daar een wat so met die beverasies in, uh, inkom, is Crimson and Clover. Uh. so aan en so aan en so aan. <laughs> Klink of iemand so kitaar daar vastgehaak het, maar uh, is een briljante kitaarspel wat hulle daar tussen neergooi. Uh, eh, maar uh, ja, uh, dit was Tommy James en the Shondells met Crimson and Clover. Uh, die wiele draai en ons draai nou na nog ene wat ek groei julle langklaas gehoor het en uh, wie kan onthou van Trini Lopez en en onmiddellik as ek sê Trini Lopez, dan denk jylle dadelijk aan Lemon Tree. Hier kom hy. Now I was a chest I met of ten My father said to me Come here and take a lesson from Lovely Lemon Tree Put your faith in love, my boy My father said to me I feel you'll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. one day my love and I did lie. Our girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky. We passed the summer lost in love beneath the lemon tree. The music of her laughter hid my father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word. She took away the sun. And in the dark she left behind. I knew what she had done. She left me for another. It's a common tale, but true. Said a tale. lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the lekker ene, op en wakker, Trini Lopez, hy is die deel, dat wat ek sê, dit bring ons in die naweek luim, as hy sikkeliekies vir ons sin. Ons gaan nou aan en ons gaan nou klassiek, nou, net om te wees, ons het ook kultuur, ons gaan nou ballet op die volgende ene, en is jylle allemaal, jylle tutoes aan, en jylle is recht vir die dans, uh, Anton Karas, doen vir ons, en die liekie sy naam is The Third Man is een instrumenteel, maar kom ons luister. MUZIEK snij hy sommer af. Uh, ja, dit was nou nie heeltemaal die ballet een wat ek gemeen het nie, ons kom net nou by jou ballet ene, maar hier ene is ook een lekker trippel trippel dansie, uh, ja, uh, saam met die rechte persoon is hy fantastisch om mee te dans, om op te dans. Nou kom ons by een wat ek ook gediscover het, toe ek uh, destijds toe ek my restaurantie gehad het daar in Daniels Keil, eh, uh, het ek ook altyd, ek was altyd op soek na muziek om aan te bied vir die mense daar in die uh, uh, eetsaal of uh, uh, hulle het altyd spontaan oorgeskakel na een dans toe, sommer net so en hierdie is een van die liedjies wat ek gereeld gespeel het in die uh, uh, restaurant en uh, die mense het het geniet dit is dier Lone Star en die uh, eh, Likie'se naam is Amazed by You. Luister. Every time our eyes meet This feeling inside me It's almost more than I can take much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you you. It just keeps getting better. dark. Your hair all around me, baby, you surround me. You touch every place in lekker lekker daarvan, Lone Star, cheek to cheek, ja, so wang teen wang, dansmens, op die maat van die muziek. En, ehm, wie gaan ons nou na luister, Gogie Grant, ek het hier een al baie gespeel, die plaat, maar ek geloof nie, dier Gogie Grant nie, dit is een damesanger, die al die ander wat ek eh, van die eh, Wayward Wind gespeel het, was eh, dier mansgesing, denk ek, so in die Weston, Weston die Cowboys, uh, Cowboys en Crooks, se genre. Kom ons luister na Gogi Grant, Gogi Grant of hoe ook al, uh, en sy sing The Wayward Wind. Wind. this way. wayward wind is a restless wind, a restless wind. Northward wind is a restless wind, a restless wind. Cogie Grant, wat hom gesing het, en ek dink die ou wat hom normaal weggesing is Tex Ritter, of is het Johnny Cash, ek weet nie, een van die ouwens met die diep cowboy stemme. Nou kom ons by Guy Mitchell, en eh, Guy Mitchell voel een bykie hartseer, hy sê, I'm singing the blues, kom ons luister, hoe sing hy die blues? singing the blues. singing me sing the blues. Ja, as ek so luister na die ritme van die liekie, dan die jou alles behalwe die blues. Het heitling opgewek en vrolik, soos oom bossie van die bosveld. <laughs> Ja, uh, ok, nou kom ons by een ander vrolikie ene, en hierdie ou is heeltemaal opgeskit, en dit is natuurlijk Elvis Presley, jylle ken amal, I'm all shook up. Hier kom hy. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, mm-hmm. ooh, mm-hmm. yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Mm-hmm. Mm-hmm. My tongue gets tied when I try to speak. My inside is shaking like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh. Elvis A, the one and only, hy en Cliff Richard en Pat Boone en die Beatles, amal van daar die era, hulle was groot name gewees, hulle was net op die rechte tyd wat hulle beginne muziek maak het, toe amal direct na die oorlog beginne heroes soek, toe is hulle daar, laat amal een hero kan kry, en uh, ja, partij van hulle het ver uitgestuig boor die res en uh, ja, Elvis soos net hy sal wees en net soos hy sal nie nog ooit sal ons weer ene kry nie. Ok, ons gaan nou praat ek van die uh, wat noem ons dit, die uh, ballet ene om ons kultuur te wees en dit is man, ek het hierdie ene, het ek nou gesoek uh, Leroy eh uh, wat was Leroy uh, eh, sy fan, ek kan hy hom nie onthou nie, maar in elk geval, al sy weergaves wil nie vir my werk nie, hulle laai af, maar dan wil hulle nie verder werk nie. So, uh, ek het nou maar uh, besluit dat Montevani, Montevani vir ons uh, Blue Tango doen, en nou Tango saam met die Blue hier op uh, die volgende liekie, hier kom hy. Thank you. Montewani, Montewani Olei, uh, wat gauw vir ons die Blue Tango gedoen het, en uh, ja, ek is blij, ek het een gekry wat werk. Uh, Oké, okay, ek dink ons druk vannacht nog enigie in, voordat ons dan weer by die uh, funny spot kom, en hierdie week het ek uh, vir uh, Wackhead Simpson, wat ons uh, uh, gaan vertel van die, uh, jy moet aanhou vir die mense wat jou nie kan help nie, maar kom ons luister eers gauw na Pat Boone, en hy sing vir ons Love Letters in the Sand, prachtige liekie, en is hy self, wat daar fluit ook, so hy het daar talent ook. On a day like today time dankie, dankie Pat Boone, uh, dat jy gauw ingekom het en vir ons Love Letters in the Sand, kom, sing het, en ja, dit gee ons gauw een gap, om hier te gaan luister, wat het Wackhead Simpson hierdie week te sê, oor, uh, jy weet, jy krij hierdie, uh, wat noem hulle dit in Engels, het hulle een mooi woord, annoying, annoying, uh, eh, telefoon oproepen wat jy maak, wat hulle sê, just hold on, en uh, jy weet al die type goeders, voor jy by die rechte persoon kom, en dan is het ook nie die rechte persoon nie. Kom ons luister na hierdie geval. Call back from Sandra. Ja, uh, hello. Hello, is that Mr. Miller? Yes, speaking. Hello, Mr. Miller. It's Gerald here. I'm calling you from Sanrail. I'm here to solve your problem. Yeah, ja, I hope you can solve my problem. Okay, what is your problem? I got a fine or an ETOL account stating I've been in Johannesburg on ETOLs for 475 rand. Yes, okay, so what is your problem? I live in Cape Town. I've never been to Johannesburg in my life, General. So how the f do I have an ETOL account? <laughs> My colleague that, that you spoke to earlier, was he of any help to you? No, he was not. He's a dip. <laughs> I will resolve your problem for you, Mr. Miller. Okay, well, hurry up. Can I just put you on hold quickly? Yes. <laughs> Please hold. We are experiencing a higher than normal call volume at the moment which is what we always experience. <laughs> so how can it actually be considered higher than normal? that is a damn good question. Please hold. Seriously, what the Hello, sir. Were you asking a question? I was asking why am I waiting so long? These messages that you play back to me saying I call volumes. Everything is I call volumes. Everybody hates you. Okay, I just need to put you on hold again. Why do you want me to put me on hold again? Look, we're not the first company in the world to put somebody on hold, and this is not the first or the last time that you're going to be put on hold, sir. This is the part of the conversation where you need to listen to a little bit of crappy music. Hi, you are being put through to the department that will not be able to help you. What? I didn't make message like that. But the stop with that. Shut up, Dublin. What the f-? You just think you can help me. And now you put <laughs> it. Hello? Hello, yes. Hi, can I help you? Yes, solve my problem. The Gerald, whatever that old <laughs> name was. I can't help your problem because this is department that can't help your problem. I need to put How you back on hold. A, a department that says you can't help me. Why do you work there then? What is it, you? I'm just going to put you on hold. are you? This is the part where we hope you put the phone down because we won't be able to solve your crappy problem. What the What is this? How do you tell me to you hope I put the phone down? come on. Hello? Yes, who's this? Are you still there? Yes, I'm you. Oh, damn. Okay. Not, oh, damn solve my problem. this is the part where we hope you put the phone down. Hello? Yes, hello, who are you? Oh, he hasn't put down yet. I'm still on the line, you little were you? no, I haven't. I think you're getting uh, too worked up, to be honest. you tell me I'm getting too worked up. Ring Yaffe. I'll fly to Johannesburg and I'll come and <laughs> show you worked up. Look, I'm a trained. T- t- t- <laughs> you're a, you are a trained. <laughs> no. No, don't know me. I'll knock you the son. No. No, look, I'm I'm trained to deal with angry people, okay? No, you are not. I'm I'm trained and I think I need to heal you quickly. I need to, to heal me. I need to What are you? What are you? Are you an evangelist? suddenly. I'll, I'll, I'll, play you some calming music, and I think we'll be able to have a proper... So much problem, I just want calming music. <laughs> Relax and enjoy the calming music. So much problem. I think you need some some dolphins and the ocean to create a positive aura around your person, Mr. Miller. <laughs> I do not need any <laughs> dolphins. Hello, sir. Yes. You still worked up. I'm going to put you back on the Dolphins. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Can you just take a deep breath? No. Just please, just one deep breath. Shut up. Shut the up. Can you just calm down and just take one deep breath for me? <laughs> Mr. Muller? Yes. You've calmed down. That's great. Now I can solve your problem for you. Has it been solved? Yes or no? Just hold on one sec for me, please. <laughs> Why am I holding? Hi, I am surprised you have made it this far. Please repeat all of your information because the previous department did not record any of the information you gave them previously. Hello, sir. Yes. Hi, this is Jason. Jason? Yes. Um, I just need to find out, what is the problem, sir? Um, I'm taking the <laughs> call. You sent me an e-toll bill of 400 and who cares, and I don't even live in Johannesburg. Okay. Uh, can you just hold on one second for me, please? No! <laughs> Hi, we are the department that can actually help you. We are currently closed. Our office hours are from 8 p.m. to 5 p.m. But someone only really answers the phone between 1.35 p.m. and 1.37 p.m. So please take your problem and shove it up your butthole. butthole. Please take your problem and shove it up your butthole. This must be some sort of joke or a prank or this, this is, this is a, this must be a joke. Hello, Mr. Miller. Yes. Hi, it's currently uh, 3.26. Uh, could you call back tomorrow at 1.35, please? Who am I speaking to now? <laughs> Uh, it might just be Wackhead Simpson too. no. No. well, Wackhead, can I tell you something quickly? Yes. Stop putting me on hold. Touche, my man. Touche. Yep, dit is hoe dit gaan, ne. As ek nog nooit in my leven gedrink het nie, is dit een goeie rede om te begin. Jo, ja, die ou, ek weet nie, uh, hy is nie geduldig nie, maar hy is gullible, hy hou aan en aan, ek sou al langer achtergekom het, nee, wacht, hier is nie normale tyd wat hier in die gang is nie. Ok, ons gaan aan met die program en ons luister volgende na, nou, kom ons maak het sommer, Ken Mullen, uh, eh, hy is ook vroeger hierdie jaar oorlede, en uh, die liedje wat hy vir ons gaan sing is The Indian Love Call van Ken Mullen. MUZIEK when you baie mooi liekie daar van Ken Mullen, The Indian Love Call, en eh, ja, hy was ook een van die boobaas country sangers, al is hy van Ierland, uh, was hy hier uh, Suid-Afrikaanse countryman, en Suid-Afrikaners was baie lief om, en hy het sy muziek geniet. Hier is een wat ek baie van hou, en ja, sy eh, uh, ek het altyd een weergawe van haar gehad, wat maak die saak waar ek gekyk het nie, het ek die plaat gekry, wat hy skielik afsny, voordat die plaat klaar is. Ek het er, uh, navraag gedoen, en ek dink het was, uh, was het nou um, ehm, Jeanette Meijer daar van uh, Henties Baai, of uh, was het jy uh, Hanlie van Royen, wat uh, vir my toe een weergawe gestuur het, wat die volle liekie sing. Jo, ek is so blij daar oor, want dit is een van my ginsteling liekies. Hier kom hy en jylle moet lekker luister na hom en dit is Helene Bester en sy sing Mansmens van my. MUZIEK so lekker, so lekker om die einde van die liekie te hoor ook. Dit, <laughs> ek het jarre, jarre moet die ander ene gesikkel. Maar in elk geval, baie, baie dankie, ek sien dit was toe, uh, Jeanette, wat het vir my gestuur het. Uh, uh, ek waardeer. Nou, waar naartoe beweeg ons nou? Ons gaan nou uh, en ons gaan luister na uh, oh, ek wil eers hallo sê aan uh, Rina Foster daar van Bethlehem, ek glo, jy is ook inges, uh, ingeskakel, en dan het ons twee mense van Australië, wat ook in luister vanmiddag, en uh, ja, Heinzie, jy sê vir my, Marisa en Kobus van Australië, luister ook saam. Nou, uh, lekker luister jylle twee, en ek hoop jylle geniet het, en jylle krij die alle ander luister, Australianers of Australiers om ook dan saam te luister. Ek glo, uh, Australië is seker een van die continente, moet die meeste Suid-Afrikaners in. Laat hulle elke uh, week by mekaar kom op hierdie tyd en op hierdie dag en uh, dan hou julle sommer een happy hour uh, <laughs> uh, daar in Australië met hierdie muziek as achtergrond. Nou, waarna toe gaan ons volgende, kom ons gaan, ja, soos ek sê, Bony M, hulle is volgende op die speelhuis, en dis die een wat ek altyd nog gesê het, Ribbons of Blue, maar nee, hulle gaan staan, hulle wees nou snaaks, en hulle sê, Ribbons of Blue, ok, as hulle dan Ribbons of Blue wil sing, laat hulle dit maar doen, hier kom Bony M met Ribbons of Blue. Ribbons of Blue Ribbons of Blue van Boney M. En uh, ja, eh, Betty uh, of Elizabeth dan, daar van uh, Heilbron, ek glo jy is ingeskakel en ek weet dat die Pieterses daar van uh, <laughs> Boksburg, uh, jylle moet ook lekker luister, ek glo jylle is ingeskakel en jylle luister saam, uh, ja, genie die program. En uh, ja, hoekom is jylle so stil? Praat saam, gesels. Vertel ons wat jylle dink en wat jylle denk ek moet volgende week sing, of, <laughs> of laat sing. Ja, ek laat hierdie mense vir ons sing, ek sing nie sommer self nie. Nou kom ons by The Course. Die Course is drie prachtige sissies, en die Course uh, sy ginsteling of sy groot treffer is die liekie Breathless. Kom ons hoor hoe sing hulle dit, die Course Sisters. Go on, go on, leave me breathless. Come on. was hy die drie core sisters, en hulle sê, ek los hulle uit asem, ademloos, soos, uh, ja, breathless, en uh, prachtige liekie, en ons stap aan, en ons kom nou by, eh, een wat ek nogals ook dink, is een klassieke ouwe, en uh, het word gesing dier Gunther Kalman in sy koor, en die liekie wat hulle sing, nee, is nie Elisabeth Serenade nie, en het is ook nie Annabelle nie, ons luister na Wish Me a Rainbow van Koen. And now, it's time for a classic. Wish me a rainbow Koenter Kalman sy koor, het was my altyd lekker om in een koor te sing. Huh? Al die samensyn en koor sang en ons het in 19, was 68, 69, het ons massa skoolkoor gehad van klomp skole uit die Vrijstaat uh, eh, opgemaak. Ek dink het was Dirkie de Williers. Uh, eh, hy was die dirigent dat ons so, en toe het ons die aand by mekaar gekom, op Roosendal nogal, en daar het ons gesing, uh, saam met die uh, eh, SABC, Philharmonische Orkest, ey, die Philharmonische, uh, eh, het altyd vir my so gevorderd geklink, en uh, ja, uh, ek wens so, ek het die plaat, maar iemand het vir my afskrif gemaakt op uh, op een eh, CD en uh, ja, die ding, ek weet nie, hy is gekrap en hy hop te veel en is ek in die kar luister, so uh, ek sal bykie weer Karense knoppie gaan druk daar. Uh, ek weet, sy het die plaat en sy het een maaikie wat weet hoe om het oor te plaas op uh, series. Uh, ek het een machienkie hierso wat ek nog nooit gebruik het nie. Ek het om splinter niet gekry, dit is om vinylplate oor te sit op uh, eh, CD's, maar uh, ja, uh, my technolog nog, technologie is nie so ontwikkel om uh, daar jy na uit te figure nie, nou sit ek met die ding hier by die huis, is ek tuin wit olie fijnkie. Nou ja, kom ons gaan aan, en ons kom nou by Lloyd Price. En weet jylle wat Lloyd Price vir ons gaan sing? Jep, jylle terechgeraai. Hy sing, dit was ook hier in die 50s, 1958 as ek terechgeraai. Lloyd Price sing Personality. Whoa, whoa, over and over I tried to prove my lekker een, lekker een daar vir die 50s en uh, hy was baie gewild gewees ook die tyd en uh, ja, hier kom nou een wat ek weet was baie gewild gewees ook uh, laat 50s, vroeg 60s uh, Casey Musgrave is die vrou wat het vir ons gaan sing en die liekie sy naam is Mind Your Own Biscuits moet in my sake Peter nie uh, hou jou nees uit ander mense se sake uit. Casey Lee Musgrave. OK, hier kom sy. Sing hom. Mm. Whether it's breakfast time or dinner time, it's always better to mind your own. So lekker, lekker banjo wat daar vir ons afsluit en sê Mind Your Own Biscuits van Casey Musgraves. Nou Percy Faith, hy is ook een van hy wat uh, groot orkest, big band het en die liekie wat hulle vir ons doen is The Song van Moulin Roo. Ek dink dit is die rolprint waaruit hy gekom het en uh, die eindelike naam van die uh, liekie is... Uh, Where is your heart? Dit is ook een instrument. O nee, hy word toch gesing, hierdie ene, aan die einde, is daar een vrouwmens wat inval en sing, maar dit is hier na by die einde. Kom ons luister. MUZIEK darling. pragtige muziek daar en ongelukkig weet ek nie wie die dame is wat daar gesing het nie, maar ek weet, dis Percy, Percy Faith en sy orkest wat die eh, ding gespeel het, of die liekie gespeel het, Darling, Where is Your Heart? Die volgende ene, jo, in ook die, f, uh, nee, ek sal sê vroeg 60s, het ek hierdie ene oneindig, oneindig, daar oor kan die straat van ons, het Italianers geblei en man, dit lyk my die mense lewe op party, <laughs> want hulle het feitlik elke aand een party gehad, en hulle ginsteling liekie was hier die volgende ene. Nou, die ou wat het sing is Dominico uh, eh, Moduno, en uh, die liekiese naam is Volare, soos ek om ken, maar ek sien hulle noem om hier so, uh, eh, Nel Blue, De Pinto De Blue, ok, en uh, jylle sal hom ook dadelijk herken eh, wanneer jylle hom hoor, want selfs op nationale radio was hy, al is hy Italiaans, was hy vir een of ander rede baie populair gewees daar jare en het elke radiostasie het hom maar gespeel.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 Ok, so hy sing seker van een volkie of van een of ander soort. Een wolle haar, het klink vir my baie soos een velken of a, ek weet nie, maar kom ons gaan aan en ons gaan nou na Monja Monia, is een lekker rustige ene. Ek hou baie van die uh, eh, weisie van hierdie ene en uh, ja, sing saam as jy hom ken en dan saam uh, of swaai net julle koppe, ek sit hier, en dan swaai ek my kop so in a figure of eight, uh, daar is baie van die liedjes wat jy dit op kan doen, en wegkom maar mee, as jy stoksel alleen in jou studio sit, hier gaan hy, Roberto Mann, is die man, wat vir ons hierdie, gaan sing van hierdie vrou, Monia Monia, lekker luister, dit was Monia Monia uh, eh, dier Robert Mann waar hy gesing het en uh, ja, die tyd uh, haal my in en ek gaan vannig een indruk voor ek moet afsluit met die twee in een rij en hierdie een wat ek nou mee gaan afsluit ek weet nie hoekom ek altyd wil lach as ek die Likie naam sê nie en ek uh, gaan vandag my best probeer jy weet ek het hom al baie keer nie gespeel nie want ek lach en uh, nou vandag gaan ek nie uh, ek het nou myself geoefen en uh, die The Sweet is die mense wat om sing en die uh, eh, liekie sy naam is <laughs> kom ons luister myself wat die liekie sy naam is hier kom my uh, maar die The Sweet sing om It's the 60s all over again.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 Ek los jylle dan met die tweene rij, en vandag sal het eers wees, kom ons luister eerste na Simon en Garfunkel se Bright Eyes, die klein asie, en dan luister ons na, hmm, sê maar, eh, uh, Harry, Harold, Harry Belafonte, en hy doen Jamaica Farewell.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 jaar sien ek, ek gaan nie die laaste ene van Harry Bullefonte inkry nie. Uh, die tyd het my opgevang. Uh, cheers en bye bye.